Eh, bai, eh, egun hona, e, be horian ez da eh, gauza ondia ondirik egin behar, baizik eta um, mm, argazken hartzia, e, berbaitira kalteak erakutsi, horian askizia argazkiak lehen eta gero be zuen asurantza deitzen duzue eta mm, kaltearen deklaratzeko. Baote da epe bat asegurantzak deitzeko? Deitu bai lehen bailean, ez da gero presa ondirik, Eh, nola egan kalten eh, dosiak idekiko ditugu, uh, egia iniz dehi bat dugu laur mementoan, baina uh, deitzen aldo zuen, idekiko ditugu uh, dosiak, uh, hartzen ditu eta aldo gula egopastuko gira, eta gero, dosia bako txai kusiko dugu uh, bakarka. Deiak, une honetan, nundik errezibitzen dituzue, bainatik barna? Hor, eh, dene, denetaik, eh, eh, bai gurri aldetik, garazin, pixka denetaik. Eta zedez masia muta ipatzen da etxetan? Hor, ah, denetaik behar, baina bai etxetan ura sartua, oto batzu hurtean ere, uh, empresetan ere materiala galtzen afen, baldu da, eta elektrika ere, elektrika jauzte eta bako gozatzu ere. Ados, beraz, kontseilatzen alduguna momentu honetan entzuten gaituzten entzat eta egoera lagian diren entzat. Argazkiak hartzea eta noskiz baitute bait ezpada buru asegurantzak deitzea ia, batez ere dela argazkiak hartzea ikusteko beraz egoera zein den eta ondotik badutela azon beraz, e, egun zien gana turbiltzeko hori da? Hala hori da, eh? E, argazkiak hartu eta gero, Uh, bigarren demoratez, uh, asoan kalten deklaratzeko. Ba, eskertuko zaitugu, eta sungu bai. horiek emanik, eta bekura jaun gaurko egunaren zat. Ba,